الكون ضاق بوسعه ضاقت فضائي فاللحد صار بجثتي أرضي سمائي السلام عليكم fitowar sallar juma'a daga babban masallacin ahalus sunna da ke garin tsagero primo local government katsina state malam batura dauda tsagero shugaban madarasatu tahfizul qur'an tsagero kuma shugaban madarasatu tarbiyyatul islam wa qira'atul qur'an tsagero ya gabatar da fatan allah ya saka wa malam da alkhairi amin قسما دواما إلى من ظلم نفسه بالمعاصي تذكر وقوفك أمام الله فيخشى الإنسان من الخسران ويخاف الحرمان فيناديه ربه قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا ينادي عبده نداء المتلطف يا عبدي وعزتي وجلالي لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني لغفرت لك ولا أبالي a yan uwa kamar yadda aka ji hudubar a cikin harshen larabci ga fassarar ta a takaice a cikin harshen hausa kuma kamar yadda muka ji hudubar tana magana akan bangarori guda biyu ne bangare na farko jin tsoron allah wanda shine ke sa bawa ya lizimci abinda allah maɗaukakin sarki ya sanya shi yayi ya hannu daga kuma abin da Allah ya hana shi abu na bangare na biyu kuma tana magana ne akan zakka da wanda ya kamata a ba zakka da abin da ya kamata a fidda ma zakka da kuma yadda ya kamata a hidda ta duk dai a takaice kudubar bayan godiya ga Allah da salati da yabo gare shi da salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kudubar ta ci gaba da cewa bayan haka ya ku bayan Allah ku tsoron Allah hakikanin jin tsoron Allah domin allah maɗaukakin sarki ya yi alkawali ga duk wanda ya ji tsoronsa allah zai sanya mashi rayuwar shi ta zama mai sauki a inda allah maɗaukakin sarki yake cewa man yadda laha ya ji allahu min amrihi yusran duk wanda ya ji tsoron allah allah zai sanya mashi al'amarin shi ya zama mai sauki sannan kuma allah maɗaukakin sarki yana ba mu labarin cewa lalle Allah yana son waɗanda ke tsoron Allah ma'ana Allah yana son masu taƙawa inda Allah yake cewa inna Allah yuhibbul muttaqin lalle Allah yana son masu taƙawa wato masu tsoron Allah manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ba mu labari a cikin hadisin da Bukhari da Muslim suka fitar wanda Abi Hurairah ya rawaito yake cewa idan Allah madaukakin sarki ya so mutum to Allah madaukakin sarki zai kira mala'ika jibril ya ce ina son wane ka so shi sannan kuma ka gaya ma mala'iku da ke sama su so shi sannan ka gaya ma mutane a duniya su so shi sai mala'ika jibril ya kirawo mala'iku da ke sama ya ce masu Allah yana son wane kuma ku so shi sannan kuma sai Allah madaukakin sarki ya je wa soyayyar shi bisa zakatun al'umma a ban ƙasa sai Allah ya sanya kaunar shi da soyayya a ga mutane don haka ashe Allah maɗaukakin sarki yana daga cikin abinda Allah yake sanyawa ya so bawa shine tsoron Allah abinda ake ce ma tsoron Allah shine imtisalil ma'amurat wa ijtinabul manhiyat yin abinda Allah ya ce ka yi gwargwado yadda kake iyawa da kuma barin abinda Allah ya ce ka bari baki ɗaya shi abinda Allah ya ce ka bari duka za ka bari ba a cewa gwargwadon hali duka za ka bari amma yin abin da Allah ya ce wannan to za ka yi amma ba ka cewa bari in yi kaza in bar kaza to amma shi abin da Allah ya ce ka yi to za ka yi ne gwargwadon iko wani na iya yi sama da yadda za ka yi ya danganta ga gwargwadon imanin kowa da haka wanda duk Allah maɗaukakin sarki yake so to sai Allah maɗaukakin sarki ya sa mala'iku su so shi sai ya sa mutane su so shi sannan kuma a gefe guda idan kuma Allah yana ƙin mutum sai Allah madaukakin sarki sai Allah madaukakin sarki ya kira mala'ika jibril ya ce to mala'ika jibril wane ina ƙin ba da san shi sannan kuma ka gaya ma mala'iku ba da san wani su kishi, sannan ka je wannan ƙiyayyar cikin zakatun bayi a ban ƙasa sai mala'ika jibril ya kirawo mala'iku ya ce to wane Allah ba ya san shi kuma ku kishi. bayan shi mala'ika jibril ya ki shi sannan sai a hu, wannan kiyayya a zukatun bayi sai da zan ba su san shi da haka Allah madaukakin sarki da zaran yake mutum kuma ya shelanta ga mala'iku da mutane to wannan kiyayya za ta bi shi waccan kuma soyayya za ta bi mutum to Allah ka sa mu cikin na don haka ashe takawa na daga cikin sababi da Allah madaukakin sarki yake son bawa kuma da takawa ake samun rahamar ubangiji sannan kuma yana daga cikin dalili da Allah madaukakin sarki yake son ya bawa mafita shine idan mutum yayi takawa idan mutum ya ji tsoron Allah sai Allah ya sanya mashi mafita yaya za ya za sai Allah ya sa mashi mafita Allah madaukakin sarki ya ce wa man ya ji Allah makharajan duk wanda ya ji tsoron Allah Allah zai sa mai mafita a cikin rayuwar shi ta duniya da rayuwar shi ta lahira don haka mu ji tsoron Allah akan amanar da Allah madaukakin sarki ya damƙa ta a gare mu musamman amana ta 'ya'yanmu waɗanda amana ce wadda Allah zai tambaye mu a gobe alkiyama mene ne ka sabke nauyin da Allah ya ɗora maka dangane da su da haka wajibi ne ka tarbiyyanci waɗannan 'ya'ya naka ka sanya su hanya mai kyau ka kula da sha'anin duk abin da ya dace na tarbiyyar su ta hanyar nuna masu dukkanin abin da yake alkhairi ne da kuma nusar da su abin da yake sharri ne domin su su su hankalta kada su ka tarbiyantar da su tarbiyya ta musulunci domin a samu gabansu mai kyau duk lokacin da aka samu iyaye sun yi watsi da tarbiyyar 'ya'yansu to hakika kuma za a samu wasu al'umma a gaba al'ummar da ba ta da tsari da haka wajibi ne mu kula da tarbiyyar 'ya'yanmu za ka ga a wannan lokacin iyaye na sakaci kwarai ainihin wurin tarbiyyar 'ya'yansu kawai suna ɗauka cewa in sun ba su abinci sun ci shi idan sun yi masa sutura shi kenan sun gama a wajibi ne ka kula da ilimin shi ka kula da halayen shi ka kula da abokan shi suwane ne yake tare da su suwane ne abokan shi ka kula kuma da maganganu da za ka rika yi a gaban shi da kuma ita ma'uwa ta kula da maganganu za ta yi a gaban yaro waɗannan abubuwan su za su taimaka wurin samun kyakkyawar tarbiyya ga yaro ta yadda za a tashi a yi al'umma masu masu hadafi masu alƙibla a gaba amma idan aka ƙyala yara kawai su zaɓo da abin da suke so na rayuwa to hakika shedan zai rinjaye su kuma a samu matsala a gaba wannan abin shine abin da ke faruwa a wurare da yawa cikin al'ummar musulmi don haka wajibi ne mu kiyaye tarbiyyar 'ya'yanmu hakika waɗannan ya'ya namu da ke karkashin mu Allah bai tambaye mu amanar da Allah ya bamu a yanzu zaka samu cewa da yawan yara suna yin wani aski wanda wannan askin ya saba ma shari'ar musulunci ko kuma su bar wata suma ita wannan su ba ba gammo ba ne ba ita ba wani abu ba ne ba kawai dai an tilata saboda akwai kwayo wasu waɗanda ba musulmi ba sannan shi wannan yaron da ya wannan aske ba yana da uba cikin gidan zai shiga uban ya kalle shi kawai ya kyale shi uwar ta kalle shi ta kyale shi wani lokaci ana samun akasi uwa ta yi kokari shi kuma uba ya watsa kun ga ita tarbiyya ta mutum biyu ce dole sai an kama uwa da uba ana yi baki daya daga lokacin da uwa kaɗai ke kikiniya ta bar sha'anin yara ko uba ya bar sha'anin yara kawai ga wa to hakika tarbiyya ba za su samu yiwa ba ba za su samu ba za su samu karbuwa ba ga yara domin suna doka abin bai da muhimmanci idan abu na da muhimmanci za su ga su uban ubansu ya jajirce wurin kulawa da abin idan uwa na ta da yara su je sallah su je su yi sallah lokacin da uwa take ta da yara su je su yi sallah ubansu na nan kwance ta yara za su doka cewa wannan sallah na da muhimmanci in sun ga dama su yi in sun ga dama su bari me yasa saboda ai ga ya an tara su amma ga uban su kwanci kenan ashe tarbiyya wajibi ce a kama <clears throat> tsakanin uwa da uba take domin ni domin a samu cin nasara ga waɗannan yaya da Allah ya bada amana tsakanin iyaye dan haka wannan askin ya shahara kwarai ainin a cikin musulmi kuma wannan ba musulmi ba wato ba ka'ida ba ce ko ba musulmi ba ne suka kawo wannan askin a sun kwaikwaye shi ne daga wasu waɗanda ba musulmi ba kuma iyaye sakacinsu ne ya sanya za ka ga 'ya'ya na yin waɗannan aski ko kuma ba ka gawai ba ma askin ba abu mutum rubutu a kan ko mutum ya a wani abu wasa kan duk wanda ya saba ma ka'ida ta musulunci wajibi ne iyaye su lura kwarai kuma su kula da waɗannan abuwansa ta take kwarai ainihin don samun tarbiyya mai kyau ga 'ya'yansu hakika su da suke waɗannan abubuwan matasa suna ɗoka wayewa ce wayewa ce idan sun yi wannan ci gaba ne wannan ko shakka babu ba ci gaba ne ba ci baya ne ga musulunci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana mu irin wannan askin a cikin hadisi ingantacce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa na hali ala na hali qazai manzon Allah ya hana yin alqazai wannan qazai shine mutum ya aske wani sashi na su shi ya bar wani sashi manzon Allah ya hana to kaga ashe idan tunda manzon Allah hana duk wanda yayi yayi haramu shi kuma uba idan ya ga dan shi yake hana shi wannan askin to shi ma ya aikata haramun saboda ai shi wajibin shi shine uban shi to amma kuma uban ya kyale shi yana abin da ya ga dama wani lokaci ana samun matsala uba bai harga da kula da yaran shi sai sun girma ta yadda kuma kila bai iya tawaya su idan yaro ya girma ya kai wani munzili na mutum to yanzu ba ka iya hana shi saboda tun gwarko da ba bai tashi ba kanka da hana shi abubuwa ko kasa shi abubuwa to kun ga akwai matsala da haka tarbiyya tun yaro yana dan kararrami ake koya mashi tarbiyya kada ka damu yaro bai iya magana ba sai ka ji wani yana zagi shi wannan zagin da ka ji yaro ya cikin gida ya ji an yi shi shi ne abin da kawai yake ji zai iya yi da haka in yi zagin nan sai ka ji an mai dariya a ce ai yaro ne a'a tun daga nan a ja kunnen shi a ja shi a dan baci bakin a rike gam a ce ba a zagi duk bai ganewa zai gane amma ko aka mai dariya aka ce ai wannan yaro ne to shikenan goma zai jibi zai sai ya zama al'adar shi to wannan abin da ya zama al'adar shi kuma in ya girma ba za ka iya raba shi da shi ba da haka tun yaro yana dan kararrami ake koyar da shi tarbiyya da maganganun da ya kamata yi sannan kuma kai kanka uba yana daga cikin koyar da shi tarbiyya shine ka kiyaye maganganun da za ka yi gaban shi ke kanki uwa yana daga cikin tarbiyya ki kiyaye maganganun da za ki yi a gaban yaro domin shi yaro ba sai ka ce mai bai a in dai kai uwa ne ko ke uwa ce kika yi to kawai zai yi ne da yana ganin duk abin da kuka yi kamar wahayi ne wannan abin daidai ne da shi bai da iko ko bai da da kudura da zai iya gane cewa kaza daidai da kaza ba daidai bane ba da haka wajibi ne mu kula da waɗannan abubuwan da za su taimaka ma yaran mu wurin samun tarbiyya mai kyau yana daga cikin abin da ke ke taimakawa wurin samun tarbiyya mai kyau shine addu'a wato uba ko uwa ta yawaita yin addu'a ga iyayen ga ga ƴaƴanta yin wannan addu'a din zai taimaka wurin gyaruwa jiya da kake kokari jiya da kake kokari musamman irin wannan lokacin daga abokai ga kallo ga kaza ga kaza abubuwa da yawa da ke ba tarbiyya to in kana ka hada da addu'a sai kaga Allah ya kama maka da haka baka cewa kai kadai zaka jajirce kayi bugu kayi menene kayi kaza a sai ka kuma rika yin addu'a wannan addu'a din ita ma za ta yi tasiri kwarai ainin wurin shiryuwar su waɗannan yaran wannan addu'a hatta annabawa suna yin ta <clears throat> hatta annabawa suna yin ta ga zuriyarsu ma'ana annabawa suna yin addu'a ga yaransu ko kuma ga zurriyarsu wadda take karkashinsu su yi addu'ar Allah maɗaukakin sarki ya shirya masu da waɗannan zurriya haka ba ibadun rahman su ma bayi waɗanda Allah ya marahama su ma suna yin addu'a su yi addu'a ga waɗanda ke karkashinsu suna cewa ya Allah ka shirya da mu da iyalanmu da duk wanda yake karkashinmu Allah ka shirya da su a nasiratun mustaqim da haka yaron ka in yi abin da ba daidai ba kada ka tsine mashi kai uba ce uwa kina da tasiri wurin yaranki to duk lokacin da ya abu ka tsine mashi to wannan tsino ko za ta ta bi shi idan ya lalace kai ne farkon wanda za fara shan wahala da haka farko shi ne ka koya bakin bakinka Allah ya shirye da shi Allah ya shirye da shi Allah ya shirye da kai kai ka koya ma kanka wannan ka koya ma ita ma eh, ita uwar shi ta koyi wannan Allah ya shirye da kaiwa ne ba kawai da ya abu ba sai bugu sai zagi sai kaza waɗannan abubuwan suna hitowa daga bakunan iyaye hakika suna daga cikin abin da ke tasiri wurin lalacewa ya'ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce, kada ku yi ma iyayenku muguwar addu'a a kada ku yi ma iyayenku muguwar addu'a a a ku yi ma iyayenku addu'a mai kyau wannan addu'a mai kyau za ta gyara su ko da yaranka ya dade yana yin abubuwa da ba daidai ba ai ba jin dadin ka bane yi mashi addu'a Allah ya shirya da shi Allah ya gyara shi Allah ya shirya da shi sannan kuma ka ba hanyoyin da ake bi ya shirya din ma'ana su wane dai abokan shi ka zaɓan shi abokai masu kyau in yazo da wannan abokin kaga cewa wannan bai ba a'a to ka canza aboki ka canza kan kara ganin ka da wani saboda wani bai da hali mai kyau in yazo da wani wanda shi kuma yana da hali mai kyau ce yawwa to kaga wani aikin kalwar shi wani yana da yana zuwa makaranta wani yana kaza yana kaza yana kaza to ka kula da wani har ma wani lokaci ba gan shi ba ina abokin ka wani kaga wannan zai taimaka mashi wurin ganin cewa ashe wane Halaye shi abun so ne wani halaye shi ba abun so bane kaga ba zai irin waɗannan abubuwan ba kenan wuri na wannan shi yaro shi dai da shi ake yi a nuna mashi abin da yake daidai a kwatanta mashi abin da ba daidai bane to daga nan sai ya kwaikwaya ne amma yanka kyale shi da duk abin da ya jajibo ai duk abin da ya jajibo ai wani ne ai shikenan to shikenan hakika gaba za a zo lokacin da kai da kanka sai dai kawai ka kalle shi amma baka iya hana shi abu ka shi abu waɗannan su ne abubuwan da da yawa suke faruwa cikin al'umma don haka manzon Allah ya hana mu yi ma ‘ya'yanmu muguwar addu'a da waɗannan addu'o'in za su dawo su komo su cutar da mu domin farkon wanda ‘ya'yayen sun lalace suke cutar zuwa shi ne iyayensu shi yasa duk in ka ga ɓarawo to sai da ya fara daga gidansu duk abin da za a gani na halin banza to sai wani ya fara daga gidansu sai ta wani wuri to ashe ga in aka samu aka gyara aka samu da addu'ar nan aka yi ta yi to sai Allah maɗaukakin sarki ya taimaka mana sai mu ga mu sun yaro in kai iyakacin yin ka duk abin da za ka yi kai to ba Allah ba zai tuhume ka ba inda kake da tuhuma shine ba kai komi ba abin da kawai kai ka bashi abinci ya ci ka yi mai sutura nan ba abin da ka yi ka gyara jikin shi kenan ka gina jikin shi amma zuciyar shi baka gyara ta ba da ka wajibin ka shine ka gyara jikin shi kuma ka gyara zuciyar shi ka nuna mashi abin da ba daidai bane ba wani lokaci faɗa bai sa a gane a nasiha za ta sa a gane kada ka damu dan yaron ka dan karami kirawo shi ce kai musa kake kaza baka san kaza ba kewa haka a hankali zai gane tun bai ganewa zai gane amma kawai da ya abu ka ce bugun shi za ka yi ai da ya abu ka bugai to shi nan tun kana bugun shi yana jin zahi in ya kara dan shi yaro yana da mantuwa to shi nan kuma to har bugun ya gama mishi jiki bugun ba zai hana shi ya abun ba kaga ka lalata yaron ka da kanka don haka mu rika yi ma yayan mu Wanzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yaro yakan yi mashi nasiya. dan yaro da bai iya kama wani abu sai ce yaro zai sanar da kai wani abu Abdullahi dan Abbas yake babu labari cewa wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya goyo shi a bayan jakke shi ko alfadari sai yake ce mashi ya gulam ya kai yaro zan sanar da kai wasu kalmomi inni wa alimaka kalimatin zan sanar da kai wasu yan kalmomi waɗanda za su amfane ka a lokacin abdullahi dan abu bai balaga ba ɗan yaro ne sai yake ce mashi ihfazillah yahfazuka ka kiyaye Allah ba za ka kiyaye dokokin Allah to Allah zai kiyaye ka kai ba Ya ce ka kiyaye dokokin Allah in ka roki Allah a wani lokacin da kake neman taimako Allah zai taimake ka in yana jin waɗannan kalaman yana jin su daga gare ka to in sha Allah tun yana kama ɗaya yana kama rabi zai rika kama ɗaya da rabi zai rika kama biyu har ya rika kama duka irin su ya rika ji masu kyau irin su ya rika ji in yayi abin da ba daidai ba kiran shi ake ana ce mashi kaza ba daidai bane ba ka dan me kai kaza kai ba ka da kaza kai ba ganin malam ba haka yake ba abokin shi wanda yake suke tare da shi ka nuna mashi halayen shi wanda ya kuskure a nan wuri to ta haka sai a samu sai ya zama mutumin kirki shi ma kaga farkon wanda zai fara cin riba shi in ya zama mutumin kirki kai ne amma kuma sai kayi hakuri don haka mu sani cewa yana daga cikin hanya da za ta gyara yara shine mu rika yin addu'a ga su yaran sannan kuma mu rika masu irshadi ma'ana nuna kaza ya kamata kaza bai kamata ba wato waɗannan abubuwan suna daga cikin abin da zai taimaka mu wurin fita daga cikin amanar da Allah ya ba mu ta 'ya'yanmu in ko ba mai haka ba to haƙiƙa muna cikin wannan amana ma'ana ba mu cika wannan amana ba Allah maɗaukakin sarki kuma zai tambaye mu bayan mun wannan duniya wannan ita ce a hutuba ta farko fasara hutuba ta biyu kuma bayan godiya ga Allah da yabo a gare shi da salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam hutubar ta ci gaba da cewa ba haka ya ku bayan Allah mu ji tsoron Allah hakika Allah maɗaukakin sarki ya gina wannan musulunci akan ababe guda biyar kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya faɗi akwai tauhidi akwai sallah akwai azumi da kuma zakka da aikin hajji to a nan wuri don aka ce lalle ita shi ita zakka wani abu ce da Allah wani rukuni ne cikin rukunan nan waɗanda Allah maɗaukakin sarki ya wajabta ga dukkanin wanda Allah ya ba iko zakka wajibi ce in ma baka hidda ba to ran tashin alkiyawa za a nanna dukkanin abin da yake wannan na dukiyar naka sannan a riƙa yi maka lalas da shi cikin wata jahannama ana maka tausa da shi cikin wata jahannama za a maida shi garwashin wuta a riƙa yi maka tausa da shi a duka yi ma ta wasan ga huskarka da bayanka da sassanka na jiki haka za a duka yi ma sai a duka cewa wanda ita ce dukiyarka da kake da zakka a duniya kun ga sakamakon wanda bai da zakka ba ke sannan ita wannan zakka Allah maɗaukakin sarki ya gwama ta saboda mahimmancinta a yi sallah a yi zakka tsakanin sallah da zakka Allah ya ambace su wajen wuri 82 a cikin alkur'ani a yi sallah a yi zakka a yi sallah a yi zakka wajen wuri 82 wannan abu yana nuna mahimmancin zakka sannan kuma abubakar as-siddiq wato wanda yake mai gaskiyar wannan al'umma kuma khalifan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shine yace wallahi sai na yaki duk wanda ya raba tsakanin abinda Allah ya hada guda biyu in ka ki ka zakka kace zaka yi sallah Allah zan yake ka abin da yasa ya wannan magana lokacin da manzon Allah ya rasu sai wasu suka ce to ai shikenan ba sauran bada zakka dole da ne ku suka ce ai Allah ta ya khus min amwalihim kaga nan wannan fi'ilin ga manzon Allah ya ci ta aka ka amsa daga dukiyarsu sai suka ce to kuma yanzu wannan Allah ya kawo za mu ba ai shikenan manzon Allah yake ba zakka aka ce amsa yanzu kuma babu shi dan haka mu yanzu ba za mu ba da zakka ba abubakar ya ce ai duk wanda ya ki ba da zakka sai na yaƙe shi kamar yadda zan yaƙi kahuri domin duk wanda ya raba tsakanin zakka da sallah to wannan ba ya daga musulunci to haka haka za a haka sai na Abubakar yayi ta fafutuka ya jajirce har wasu suka amince suka dawo suka fahimci abin da yake wasu kuma haka aka kashe su dan haka wannan zakka din wajibi ce ga wanda Allah ya ba iko sannan ita wannan zakka din kamar yadda malamai suke bayani yanzu da yawa mutane suna noman rani to kuma wannan noman rani wasu suna yi da yawa amma wasu ba su sani ba shin akwai zakka ko ba zakka dan haka duk wanda ya noman rani sannan nisabin da kashi ya kai nisabi to sai a hidda zakka sai dai ne ita zakka ta noman rani wanda ka je kai wahala ka ba abin da ka ba a ruwa har ya girma ka samu amfanin to shi kana ba da rabin abin da sama ta share ma dai da ruwa wanzan Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa fi ma sakatin sama'u wal uyun aw kana athariyan al ushur dukkanin abin da sama ta shayar na ruwa <coughs> ma'ana ruwa aka yi na damana sai amfanin ya hito ka girba ko kuma wata koraba ce ke bi wurin kawai sai ka zo kai shimka kawai koraba kawai ka rika saki tana tana da ruwa ba abin da kai sai wannan koraba kawai take da ruwa ko kuma wani marmaro da ke a wurin kai ka gane na gudun wahala ka ba su da yawa aka ce to za ka ba da ushin za ka ba da ɗaya bisa goma ma'ana in ka raba dukiyar goma to sai ka ba da ɗaya kashi ɗaya shi ma sai ya kai da sabon zakka wanda mun ji magana da sabon kaka a wasu hukumomi a baya sannan kuma dukkanin abin da kai ka shayar da karyanka kai ka jawo ruwa a cikin rijiya kai ka sa janareto kai kai kai kaza kai kai kaza da kanka to idan ka ba da ruwa sannan kuma aka samu wannan amfanin na masara ko gero ko dawa ko shinkawa ko duk wani abin da ake ba da zakar shi na abincin da muke ci a wannan wurin to shi za ka ba da rabin abin da za ka ba da damana mala shi 20 za ka kasa sai ka bada ɗaya ko kuma ka kasa goma sai ka ɗauki ɗaya ka bada misali idan ka samu shinkawa ta kai wajen tiya 360 tun da sayi 360 ne to tiya 300 ma da wani abu duk za ta kai wannan to idan ka kasa goma to rabin za ka bada mana mu ɗauka cewa in ka kasa tiya 360 za ta baka tiya 30 da ko biyu ne to kaga idan ka kasa uku idan ka kasa biyu wannan tiya talatin da wani abu to za ta baka rabi tiya talatin da takwas nike tsammani za ta bada ko da shida tiya talatin da shida to za ka sai ka ɗauki sha takwas shi kenan sai ka bada wanda shi ne zakka abin da ka noma da haka wanda ya noma rani cikin abin da ake noma da damana ya noma shi da rani to zai bada rabin abin da zai bada da damana wannan shi ne wajibin abin da muka shimka ko kuma wajibin abin da Allah ya ce mai hinda na zakka sannan zakka din nan idan mun hinda to Allah ya zai da waɗanda za a bada su ne sun fi guda takwas ma'ana ana ba ana ba miskini ana ba fakiri wannan kuma su suka yawa cikin mutane da ba wato mabukaci dai kenan duk mabukaci ana ba shi ba za ka ba wanda ke karkashin ka ba ba ka cewa bari doki da kayan ba matata ko doki da kayan ba ɗana sai dai idan ɗanka ba karkashin ka yake ba gidan shi daban shi ke ci da kanshi wannan babu laifi ka doki zaka ka ba shi amma ɗanka na karkashin ka matarka na karkashin ka to wannan ba za ka ba ta zakka ba ko kuma irin dabarar nan da wasu ke yi ba in kai matarka tun da ni ba a ba matata kai kuma ka tashi ka kawo matata haka wasu masu kuɗi ke yi wannan dabara ce ba ma Allah hikima ka ba mabukaci aka ce kuma ka bada a garinku ko kuma ko kuma a unguwarku ka diba wane ne mabukaci ko wanda yake mabukaci duk da mun san mabukata da haka sai ka bashi kuma cikin mabukata din ka dauki wanda yake bukata kada ka damu da yana kada ka damu da yana kusa da kai ko bai kusa da kai in dai wanda yake bukatar ne ka ba to haka Allah yake so da haka yana daga cikin waɗanda ake ba akwai wato mabukata su ne talakawa talakawa nan su ne suka kasu gida biyu akwai talaka wanda yake mai tsananin bukata akwai talaka mai sassauƙon bukata wani shi kullum sai ya nemo abu da zai ci duk rana bai aje ba sai ya nemo to wanda shine miskini haka wasu malamai suka ci sai kuma shi fakiri shi kuma kila in bai ta idan dan iya samun wani abu da zai ci gidan yau to shi ma wannan fakiri ne yana da bukata to amma dai ka ga wanda wanda dai rana sai ya nemo kaga yahi bukata sai ka ba wancan haka wanda Allah ya sa yana da yana yana zai bada zakatu waɗannan cikin jinsin mutane biyu su ma zai ba su haka mai aiki kan zakka in in wato in hukuma ce ta musulunci to ana sa hukuma da ke kula da zakka wannan hukuma da ke kula da zakka ko da multimillionaire ne ke shugabancin ta to in an tashi da zakka za a iya bashi saboda ta'ammali da yake da ita shi ma ya halatta a bashi sannan kuma ana ba ɗan tafarki wanda yake matahiyi shi ma wannan ana ana bashi ma'ana ana bashi zakka cikin abin da yake na zakka ana bashi da dai wasu makamantan waɗannan duka sun fi takwas ne waɗannan dukkan wanda ka ɗauko zaka ka ba ta yi idan abin ka bai isa zakka ba ka ba da sadaka fi sabilillahi wannan ba Allah zai amsa Allah ba mu ikon ni cikin abin da muka ci da ba mu ikon abinda muka ji na zakka din nan wanda Allah ya ba mu iko Allah madaukakin sarki ya ba mu iko dawa daidai ya sa mana tsoron shi cikin al'amuran mu na rayuwa da al'amuran mu na lahira Allah madaukakin sarki ka shirya da mu Allah sarafa mustaqim Allahumma a'id al-islam wal muslimin وأذل الشرك والمشركين ودمر na الدين وانصر عبادك الموحدين في كل مكان ya arhamar rahimin ya يا رب a akwai <coughs> ɗaya daga cikin waɗanda suka yi haɗarin nan wanda kusan tun da aka yi hadarin dama yana kwanci asibiti kamar yadda muka sani labarin rasuwar shi ya zo mana bayan ya rasu da wajen saye-saye haka ina jin shi ne bello zaki wanda da daga can aka maido shi nan asibiti muna mai addu'a allah ya ji kanshi da rahama cikin waɗanda suka yi hadarin motar nan na taranci to allah ya mashi wa'adi a yau muna roƙon allah maɗaukakin sarki ya ji kanshi waɗanda suka rasu tun kamin shi allah ya ji kansu da rahama waɗanda kuma suke da raunuka cikinsu allah ma dokokin sarki ba su lafiya rabbana la tuziki kulubana ba a izaha da ita na wahab na namida don karo ma inda kan filo hab su ba hana rabbi ka rabbi da ta amma ya wasu salamun alal musulman sun da lalahi rabbi kuma ila salati wasu wasu أتدري من cibiyar suna koyi ta yada da auren suna ita ta samar muku kuma sunna koyi na sanar da al'ummar musulmi cewa za a iya samun karatuttukan sunna da kutubobi da lakcoci daga malamai masu ɗimbin yawa wanda za a iya streaming wato kallo ko sauraro kai tsaye akan intanet ko kuma koyi downloading zuwa kwamfuta ko wayoyin ku na smartphones kamar android ko tabs irin su ipad da ma sauran dukkan wayoyi domin samun hakan sai a ziyarci babban website na sunna koyi wato sunna koyi blogspot.com ko wwwsunna 4 domin ƙarin bayani ana iya kira ko saƙon WhatsApp a 09023455501 ko saƙon email a sunafoyu 4 u at outlook.com ko a shafukan sada zumunta wato twitter.com slash sunna ko facebook.com slash sunna har ma a sauran shafukan sadarwa za ku iya nema a Trumpet, MySpace, G+, Instagram, YouTube, LinkedIn da kuma IM. Fatan Allah ya gafarta mana kuma ya ayyukan ayyukanmu na alkhairi ya gafarta mana ayyukan تفرقه والنوال على خير باء فسبحان الذي يهدي ويشفي حيرة العبد